Te gav dit vo a di lenn ar mer, ben bla? Ne ko zur, dem jonj vo jter o anan bas, na la ke la neus da c'hetti bromesao. Peta na promet e dre just. Kant an ugen, me dre stol na promet e vife di greska d'an taio, a go hant zo di gwet. Ah, me bai, toa vot evitant. Ya, anz ar ran, on bet e de gontam. Te gav dit vo a di lenn ar mer, ben bla? Ne kozur, d'em jonj o ste a mont bas, na l'er ke laen eus dahet i na Pet na a e dre just. Kantra oa nugen, me dre stol na promet e vefe digreska d'un taio hag o ne, zo gwet. Ah, mais bye, toi, vote viton. Hein. Ia, anzaran, un bedegré des gontam.